marka simore jeetati e on saha diddal mawgal renti kadi nde tawnoɓe ngala ko ɓe ñaami o noddi albumi makko ɓe o wi ɗumen ɓerdam ina heewi yurmede faade e ɓe yimɓe ngati ko hannde waɗi balɗe tati ko ɓe gondi am te ɓe ngala ko ɓe ñaami so tawi mi ruttiɓe galleji maɓɓe tawi ɓe ñaamani ɓe janat heege e laawol ngati hunde e mabɓe gummi koto woɗɗi almuɓe makko ɓe jaabimo mbi holi foof to mbawaten ñamminde ɓe e nder ndeɗo ladde tuula heela o namniɓe o wi no foti looci mburu jogi ɗon ɓe mbimo min jogi ko looci jeeɗiɗi e nder ɗum o yamiri diɗɗal ngal yo jooɗo e leydi o ƴetti looci jeeɗiɗi ɗi o yetti allah o taƴiɗi o totti almuɓe makko ɓe yo peccu ɗum diɗɗal ngal ɓe mbaɗiri noon aɓe jogino kadi likon pamaron seeɗa o barkini kon o wi almuɓe makko ɓe yo peccu kon kankonne ɓe ñaami haɓe kaari almuɓe ɓe ndentini taƴitine keddinoɗe ɗe ɗe kebbini cengele jeeɗiɗi ko hedde ujunnaaje nayo ɓe gonno caggal ɗum o ruttini ɓe o joldi e almuɓe makko ɗon e ɗon o fay diwan dalmanuta farisiyen ɓe gari puɗɗi yewtidde e makko gam ƴewtidade mo ɓe ñaaguimo yo holli ɓe kaawisa giwɗo dow asaman o uumi ko juuti o wii holi ko waɗi oɗo yonta ina yiiloo kaawisa e goonga muɗo wiya on hay kaawisa gooto on keɓata caggal ɗum o seerti e maɓɓe o jolte e laane hee o faygal to ŋoral almuɓe ɓe jejjiti nawrde mburu te keddorino ko loocol gootol e nder laana hee e on saha o rokki ɓe ndeɗo yamirore ndenoto ɗe te nanguete koye mon e lawir farisa en o e mo herod o almuɓe ɓe gone haaldude e koye mumen saabu ngalano mburu o andi koɓe kaalata ko o wiɓe ko waɗi oɗon kaalda e koye mon saabu on ngala mburu mate ha joni on paamani tawo walla on tiɗ koye oɗon jogui guite kono on jiyata oɗon jogii noppi kono on nanata mate on ciftarani nde taƴanmi worɓe ujunnaaje joyo looci joymuru nde no foti cengele keewɗe taƴatine ndenndinɗon ɓe njaabiimo ɓe mbi'i cengele sappo e ɗiɗi o naamniiɓe kadi o wi'i nde taƴanmi yimɓe ujunnaaje nayo looci jeeɗiɗi mburu nde no foti cengele keewɗe taƴatine ndenndinɗon ɓe njaabiimo ɓe mbi'i cengele jeeɗiɗi ndeen o wiiɓe te haa jooni on paamaani ɓe njettii beta sayda o addanaa ɗon gumɗo o ñaagaayoo mem ɗum o ɗowi gumɗo o o faari ɗum caggal wuro caggal ɗum o sirƴi e gite mum o fawee mum juuɗe makko o wi'i ɗum mbele a fuɗɗiima yiide gumɗo o ɓamti gite wi'i mbeɗa yeye yimɓe ɓe mbaye am kono lekkon ni kono aɓe jaaha yeesu fawi kadi juuɗe mum e gite makko nden o daari o tawi o salli o watti yiide ha laabta e on saaha yeesu wimo yo hoot kono woto ruttoto nder wuuro to caggal ɗum yeesu e almuɓe mum paye gure takko césare mo philipe o namniɓe ɗum ɗo e lawol e wiide yimɓeɓe holimin ɓe jaabimo ɓe mbi woni heen ina mbiya ko yaaya bappisoowo ɓeeyo mbeye ka a iliyas ɓeye kadi mbeya ka gooto e annabaaɓe ɓee o naamniiɓe o wii o noon ne e wiide mon holi min piyeere jaabiimo wii ko aan woni almasihu o e nder ɗum o yamiriɓe yamirore tiinde woto ɓe kaalan ɗum hay gooto caggal ɗum o woni e janginde ɓe alay sago ɓi neɗɗo o yara mette no feewi alay sago hohoɓe ɓe e ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe e duña mo alay sago o ware o wurta balɗe tati caggal mum o haalidiɓe ɗum ha laabdi nden piyerre deyimo woni e furade mo kono o yecciti o daari almuɓe makko ɓe o furi piyerre o wii woɗɗomi ɗon aan seytane o gati miijoji ma giwani to allah giwi koto yimɓe caggal ɗum o noddi diɗɗal ngal e almuɓe makko ɓe o wi ɗumen kala jiɗɗo rewde e am yo nattu miijaade hoore mum wakkoo feŋirde mum rewa e am ngati kala jiɗɗo fanndinde wonki mum waa satki kono kala baasdoki sabaabunde am e sabaabunde kabaaru moƴƴo o fanndinatki holi ko heɓde aduna o fof no wooruno nafata neɗɗo so tawii waasi wonki mum mbele ina woodi ko neɗɗo waawi tottude ngam sottude wonki mum kala kettuɗomi min e konngolam e hakkunde oɗo yonta jam fiiɗo allah bakkodinowo maaɓi neɗɗo on e hersu jomum so ardi e maleykaji ceniɗi ɗi e nder darja baaba o